بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da doguwar mukaddima ba za mu shiga abin da ya tara mu a wannan waje insha Allah muna ƙara yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya ƙaddari kawo rayuwarmu a cikin wannan yini na wato asabar biyu ga wata badar hijira tara. wanda yake daidai da biyar ga watan bakwai miladiyar haihuwar annabi isa don maryam dubu biyu da takwas allah maɗaukacin sarki ya ƙaddari ko ya azurta mu da samun ziyarta na ɗaya daga cikin manyan malamai ah, na ƙasar nan ko kuma ce wanda adirna take wato abin nan take tunƙaho da su a wajen da'awa a ƙarƙashin addinin musulunci to kamar yadda ya gabata dama jiya an yi wannan sanarwa duk da gashi allah ya kaddari ruwa wadda ba mu fara yi da wuri ba to amma insha allahu yanzu wannan babban bako namu a shek abdulrazak ya haya haifan zai gabatar mana da muhadara a wannan lokaci wanda yake baya bukatar wani dogon tarihi kamar yadda shi ya yi mun bayani to allah hakika tabbas kowa ya san malam da irin da'awar da yake yi a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka jama'atu izalatu bid'a da iqamatu sunna to mu ma insha allahu sai mu buɗe kunnuwanmu da kyau mu saurari abin da malam zai wato gabatar mana da shi na nasiha karamakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فادوهم على صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون لكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق الحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على صدر متقابلين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله hadisi ya inganta riwayar abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka hadisin ya inganta yana cikin sahihu sunanin nasa'i hadisi na 5517 kuma yana silsilatul ahadith sahiha hadisi na 443 da sahihu jami'i sahir hadisi na 940 da kuma hadisi na 2967 abu huraira ya rawaito annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'awwazu billahi min jari su'i fi daril muqama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbansa ya ce musu ta'awwazu billahi min jari su fi darin muqam ku rika neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharri na mugun makwabci a gidan da kuke zuma wannan hadisi ne da ya tabbata daga annabi muhammad mazan allah ya ce ku rika neman tsarin allah maɗaukaki game da sharri na mugun makwabci a gidan da kuke zama babu shakka ana samun sharri ta sashin zama da makwabta da dai ba a samun sharri da ku annabi sallallahu alaihi sallam bai yi wa sahabbansa umarni su nemi tsarin Allah akan haka ba tunda har manzon Allah ya ce sahabbai ku rika neman tsarin Allah game da sharri na mummunan makwabci to kadai da shakka ana samun cutarwa ta sashin zama da makwabta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa inna jaral badiyati yatahawwaru anka makwabta iri biyu ne akwai makwabci wanda zama a daji ya hada ku kuma akwai makwabci wanda zaman gari ya hada ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wancan makwabci wanda zaman daji ya hada ku a kwana a tashi akwai ranar da zai rabu da kai wanda zama da kai wato ya kasance a dalilin kiwo akwai ranar rabuwa da shi domin da in ciyawa ta kare da kowa ya kama gabansa amma shi wannan makwabci wanda ke zama kusa da kai a gidan da ka saya babu ranar rabuwa da shi don haka har in wannan mutum yana da sharri hakika sharrinsa yana girma dalilin haka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbai wannan umarni ta'awwazu billahi min jari su'i fi darin muqaba ku rika neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharri na makwabci a gidan da kuke zama akwai riwaya ta Abu da kuma uku batun amina. Allah shi kara musu yarda waɗannan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da hadisi wanda shi ma ya inganta shi ma wannan hadisin ya inganta yana cikin sahihul adabin mufrad hadisi na 117 duba silsilatul ahadisi sahiha mujallar na uku shafi na 429 abu kuraira da uku batu binu amir suna cikin sahabban manzon Allah suka ba da labarin cewa shi kansa annabi yana wannan addu'a don muhimmancinta baya ga cewa ya yi wa masahabansa umarni ku rika neman tsarin Allah game da sharri na mummunan makwabci a gidan da kuke zama shi da kansa manzon Allah ya yi wannan addu'a yana cewa اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة يا الله إنا نيمان تارينك game da sharri na mummunan makwabci a gidan da nake zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da wannan addu'a kuma allah madaukaki ya ba shi kariya game da sharri na makwabta kai ma in kana son ka samu kariya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam" ya samu sai ka yi koyi annabi Muhammad in dai kana son ka samu kariya ta Allah madaukaki ta sha sashin zama da kake da makwabtanka sai ka yi koyi da manzon Allah kamar yadda kake da niyyar zama a gidanka zama na dindindin hakan nan kake buƙatar wannan addu'a buƙatar ta dindindin babu ranar rabuwa da ita ka rika cewa Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi darin muqama akan matsala ta makwabtaka nake so in gabatar da nasiha insha Allah a wannan masallaci na garin Samina a yau asabar biyu ga watan Rajab hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 429 daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta 2008 muna roƙon Allah maɗaukaki shi samu wannan nasiha albarka. Jama'a akwai matsaloli guda bakwai waɗanda ya kamata musulmai su sani game da haƙƙi na makwabtaka a karantarwar annabi Muhammad. Akwai matsaloli guda bakwai. waɗannan matsaloli guda bakwai suna da muhimmanci a ce kowane musulmi ya san su game da makwabtaka a sunnar annabi muhammad matsala ta farko jama'a ku lura rayuwa baki ɗayanta ba ta yin daɗi sai fa idan an yi dace da makwabci na kirki ita rayuwa ta wannan duniya ba ta yin daɗi baki ɗaya tila sai an yi dace da samun makwabci na kirki wa ya faɗi wannan magana manzon Allah ka duba sahihul jami'i sabir hadisi na 887 da silsilatu sahiha hadisi na 282 hadisin sa'ad bin abi waqas Allah shi kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un minas sa'ada abubuwa guda hudu sun shafi jin daɗin rayuwa in ji manzon Allah arba'un minas sa'ada abubuwa guda hudu sun shafi daɗin rayuwa wanda ya samu waɗannan abubuwa guda hudu to hakika ya samu daɗin rayuwa ta duniya manzon Allah ya ce na farko almar'atu salihatu ka samu matar kwarai na biyu wal maskanul wasi'u ka samu gida mai fadi wadatacce manzon Allah ya ce na uku wal jaru salihu ka samu makwabcin kirki sai na kudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal markabul hamid ka samu abin hawa mai saukin sha'ani ka samu mata ta kwarai gida wadatacce ka samu makwabcin kirki kuma ka samu abin hawa na kwarai burin ɗan adam baki ɗaya bai ketare waɗannan abubuwan ba bayan annabi ya faɗi haka sai kuma ya ce wa arba'un min shaqai kishiyoyin waɗancan guda hudu wahalar rayuwa tana tare da su wanda duk ya samu waɗannan abubuwan guda hudu to iyakar wahala ta rayuwa ta ƙare a kansa manzon Allah ya ce aljaru i mutum ya samu mummunan makwabci wa mar'atu i mutum ya samu matar banza wa markabu i mutum ya samu abin hawan banza tambayi mai akwala ka tabbatar da sunar mutum Allah sai na hudu manzon Allah ya ce wal maskanu bayi da kuma gida wurin zama kuntatacce akwai riwaya da take cikin silsilatu sahiha hadisi na dubu da da arba'in bakwai. a maimakon abubuwa guda hudu sai manzon Allah ya kirga guda uku saboda muhimmancinsu ya ce salasatun minas sa'ada abubuwa guda uku sun shafi daɗin rayuwa ta duniya wa salasatun min kuma abubuwa guda uku sun shafi wahala ta rayuwar duniya kunci na rayuwar duniya yana tattare da kishiyan waɗannan abubuwan guda uku annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce famina sa'adati yana daga samun daɗin rayuwa almar'atu ka yi dace ka samu matan kwarai ha ta ojibuka duk sa'irin da ka kalli wannan mata sai ta baka sha'awa komai daɗewa ana tare kenan wannan mata tilas a samu tana kulawa da tsafta domin ka kazamar mace in dai mace tana da kazanta komai kyanta babu ya miji yake fidda sha'awa daga kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko alamar samun daɗin rayuwa ka samu matan da duk sa'ilin da ka kalle ta sai kayi sha'awa wa tabibu anha ta'manuha ala nafsiha wa malika in baka gida kana samun natsuwa game da dukiyar da ka bari da ita kanta ma ba ka fargabar cewa wannan matar za ta ci ka ko dukiyarka za ta salwanta alamar samun matar kwarai ke manzon Allah ya ce wa dabbatu wa wati'a ka samu abin hawa mai saurin tafiya mai saukin sha'ani idan ka haushi nan da nan fatul ka bi ashabika sai ya isar da kai ga abokan tafiyarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa daru takunu wasi'a kasiratan marafiq ka samu gida mai faɗi wanda ke cike da abubuwa na bukata wanda ya samu waɗannan abubuwa guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya samu jin daɗin rayuwa wa min ash shaqaa annabi ya ce yana daga alamar kuncin rayuwa almar'atu taraha fatusuka ka samu mata amma matar banza duk sa'ilin da ka kalli wannan mata sai ranka ya baci ba abun ka sake ta ba an dade ana tare zaman kuma ba a zaman daɗi manzon Allah ya ce to kuncin rayuwa yana gare ka in ka mata magana wance a kula da tsafta mana a ringa ɗan kwalliya din nan annabi ya ce wa tahmilu lisanaha alayka nan da nan sai ta dauki harshen ta kanka. kanka sai zai wa in gifta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malika in baka gida baka samun nutsuwa game da ita baka fidda tamanin za ta ci amanar ka in ma ta sashin ita kanta ko ta sashin dukiyanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadaru ta kunu katufa ka samu abin hawa mai tangarda wanda duk ya samu abin hawa mai wahalarwa wannan mutumin ya samu kwanciyar rayuwa fa in darabtaha at'abatka in ka daki wannan abin hawan sai ya wahal da kai wa in taraktaha lam tulhiqka bi ashabika in ka bar abin hawan naka babu duka bai isar da kai ga abokan ka. wadaru ta kunu bayyika na uku shine ka samu gida mai kunci kalilatun marafiki mai karancin abubuwan biyan bukatu wannan ta tashin maza ke ba su ma mata haka nan rayuwarsu ba ta daɗi sai sun yi dace da mijin kwarai da kuma samun makwabta na kwarai babu bambanci tsakaninsu na maza ta sashin karantarwar manzon Allah. Allah madaukaki ya ce walahunna mislu alladhi walahunna mislu alladhi alayhim bil ma'ruf وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله مدوكي يتي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف su ma mata suna samun kwatankwacin abin da ake samu a kansu bisa adalci a shari'ar islama yanda ake umurtan mata ta zama matar kwarai haka nan ake umurtan namiji ya zama mutumin kwarai shi yasa a sheikh muhammad abda a tafsirinsa tafsirin mana a juz'i na biyu shafi na uku da yake fassara wannan aya yace fa hadhihi jumla kaga wannan sadara da Allah madaukaki yake cewa wala hunna mislul ladhi alaihin bil ma'ruf mata su ma suna samun kwatankwacin abin da aka dora a kansu bisa adalci wannan sadara ya kamata kowane miji ya rike ya kamata in dai kana da aure ka haddace wannan gudun Allah madaukaki ya ce wala hunna mislul ladhi alaihin bil ma'ruf su ma mata suna samun kwatankwacin abin da aka dora a kansu yace ka rike wannan sadara fa hadhihi jumla ta ar-rajula mizanan yazidu bihi ta li zawjatihi fi jami'i ash-shu'un wal ahwal idan ka ɗauki wannan sadara sai ya zama ka a matsayinka namiji mai gida ka rike wannan sakara Allah ya ce mata suna samun kwatankwacin hukuncin da aka dora a kansu mata suna samun kwatankwacin hukuncin da Allah maɗaukaki ya dora a kansu ka rike wannan sakara ya zama sikelinka wanda za ka auna zamantakewan da kake yi da matarka shin abin da kake so matanka ɗin nan ta yi maka kai mako kana mata ta waje guda domin in kana son matarka ta yi ma ado kai ma ya kamata ka mata ado in kana son ka ta rika tsafta kai ma ya kamata a samu kana tsafta in kana son matarka ta yi ma biyayya kai ma fa ya kamata ka zan mutumin kirki mai biyayya ga Allah da manzonsa malamin ya ce fa'iza hamma bi mutalabatiha bi amrin min al-umuri duk sa'ilin da miji ya himmanta yayi yunkuri Yayi tunanin zai umarci matarsa ta aikata wani abu ya tazakaru annahu ya jibo alaihi misalu bi izalihi wajibi ne shi kansa mijin ya tuna a waje guda irin abin da yake son ya umarci matarsa din nan ta aikata masa shi ma fa wajibi ne ya aikata mata zaman aure cuɗanye ne in cuɗe ka ba wai in ta taho ta zame baiwarka ba ya kamata abin da za ta yi maka na halin kirki kai ma kai mata ta sashi guda kamar yadda ake son a samu matar kwarai hakanan ake so a samu mijin kwarai ka ɗau misali da tarihin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu abin misali mai Allah maɗaukaki ya faɗa mana يقول لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله مدوك جيشي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لله حقيقة kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku game da rayuwar annabi Muhammad. Hakika akwai kyakkyawan abin koyi gare ku game da rayuwar manzon Allah. Ba a ware wani sashi ba, laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sai dai ba kowa yake iya koyi da annabi Muhammad ba. liman kana Allah sai fa wanda yake fatan ya samu kyakkyawar rabo a wajen Allah a ranar tashin kiyama wa Allah kathira kuma sai wanda yake yawaita tunanin Allah madaukaki yana tunanin akwai ranar haduwa da Allah don haka in kana tunanin akwai ranar haduwa da Allah kana tunanin akwai ranar ƙarshe kana fatan ka samu rabo a kiyama za ka yi ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha yana sahihu Muslim Aisha tana cikin matan Annabi Muhammad akwai ranar da sahabbai suna tare abin ya auku bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ta ce masahabban Annabi Muhammad ala uhaddisukum anni wa an rasulillah kuna so in ba ku labarin zaman da na yi ni da annabi muhammad don ku gane manzon allah mutumin kirki ne kunna bala sahabbai suka ce muna so don ba kowane sashe na rayuwar annabi muhammad ne sahabbai suka sani ba in kana namiji kana iya sanin rayuwar annabi na waje wa ke iya sanin rayuwar manzon Allah a cikin gida sai matansa don haka yasa Aisha take ce musu ala uhaddisukum anni wa an rasulillah kuna bala su take ce muna so mu sani tace lamma kana tilayati allati kana nabiyyu indi akwai ranar da manzon Allah ke kwana a gidana ya taho in qalaba ya dawo daga inda ya tafi ya shigo gida fawawa a rida abu annabi ya aji mayafinsa wa ana alai ya cire takalmansa fawawa a kuma inda rijilai sai annabi ya aji su ta sashin kafafunsa wa basata tarafa izarihi manzon Allah ya shimfida gefen kwarjalansa ala firashihi akan shimfiɗansa fa ja'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta a gefen aisha manzon Allah yana kwance kamar dai yana bacci falam yalbat illa raisa ma banna an kadara kabtu tace can jimawa sai annabi ya tamanin na riga na yi bacci fa akhadha rida'ahu sai manzon Allah ya dauki mayafinsa ruwaidan a hankali wanta ala ruwaidan manzon Allah ya saka takalmansa a hankali wa fataha albaba ya buɗe kofar wa kharaja ya fita thumma ajafa ruwaidan ya jawo kofar ya rufe a hankali me yasa annabi yayi haka wannan fa ya zama darasi ga Aisha abinda annabi yake yi Aisha tana lura da shi take ba su labari tace kuna so ku sani yadda rayuwa ta kasance a tsakanin manzon Allah da matansa manzon Allah bai cutar da kowa al-imam nawawi da yake sharhin wannan hadisin a mujalladi na bakwai shafi na talatin da hudu ya ce inna ma fa'ala zalika fi khufiyat li Allah yuqibaha annabi yayi abubuwan nan a hankali ne don kada ya farkar da Aisha amma in kai ne a matsayinka na mai gida ya za a yi jan rufe kofa garam saboda gidan na kai sannu mai gida shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba aisha ta ce a hankali manzon Allah ya ɗauki mayari na bakwai shafi na talatin da hudu ya ce ina ma fa'ala zalika fi ƙofiyat li Allah ba annabi ya yi abubuwan nan a hankali ne don kada ya farkar da aisha amma in kai ne a matsayin ka na mai gida ya za yi wajen rufe kofa garam saboda gidan na kai sannu mai gida shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba aisha ta ce a hankali manzon allah ya ɗauki mayafinsa a hankali ya saka takalmansa a hankali ya buɗe kofan kuma yufe a hankali domin bayi son ya tada ita shi ne yake da larura zai tashi ya yi ibada ba zai tada da ita ba Allah shi sa mu iya koyi da manzonsa matsala ta biyu wacce ya kamata musulmai su sani game da hakki na makwabtaka da dama suna ɗaukansa abu ne mai sauƙi alhali yana da girma a wajen Allah madaukaki wallahi jama'ar musulmi makwabtaka tana da tasiri a imanin musulmai shi ya yasa ibn hibban daga cikin malaman suna na farko Allah ya ji kansa a lokacin da yake kirga rassan imanin guda saba'in da tara domin imani yana da rassa guda saba'in da tara akwai riwaya daban-daban game da adadin rassa na imani daga bakin annabi muhammad akwai hadisi a sahihu bukhari akwai hadisi a sahihu muslim da littafan sunna da yawa amma riwaya da ta zo a sahihu muslim ita ce mafi rinjaye ka duba silsilatu sahiha mujalladi na hudu shafi na 371 riwaya take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani yana da rassa saba'in da ɗoriya malamai suke cewa ɗoriyan guda tara ne rassan imani guda saba'in da tara ne a karantarwar annabi muhammad babu hadisin da manzon allah ya kirga waɗannan rassa ɗaya bayan ɗaya har saba'in da tara ɗaya an bari gare ka kai musulmi ka yi ƙoƙari ka haɗa rassan nan guda saba'in da tara malaman suna na farko sun yi ƙoƙarin tattaro waɗannan rassa a cikin hadisai daban-daban na annabi muhammad daga cikin waɗanda suka rubuta a kai akwai ibn hibban riwayarsa ce ta fi inganci ta zuwa fatul bari mujalladi na farko shafi na 62 ibn hibban da yake tattaro rassa na imani guda saba'in da tara a bakin manzon Allah wallahi sai da ya sanya makwabtaka a ciki makwabtaka yana cikin rassa na imani din nan guda saba'in da tara daga bakin annabi Muhammad babu ko shakka mutumin da yake da kyautata zamantakewa da makwabtansa wannan mutumin yana da alamar ya ɗauki wannan reshe na imani mutumin da yake ƙuntata wa makwabtansa yana da alamar ya yi asarar wannan reshe na imani wanda sunna ya tabbatar dalili saboda akwai hadisai masu yawa akan haka daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam misalinsu riwayar abu dardari ka duba silsilatu sahiha mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu dardai ahsan jiwara man jawara ka takun mu'mina ya abu dardai kana so ka zama mai imani to ka kyautata makwabtaka da makwabcinka kyautata zama da makwabcinka a wannan lokaci kake zama mai imani wannan wasiya ce muhimmiya ga sahabi mai girma daga cikin sahabban manzon Allah ga hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 616 riwaya ta abu shurai wani sahabi da ake kiransa huwailid al-mashhur wannan sahabi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa sa uku wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min manzon Allah ya faɗa sau uku yana cewa na rantse da Allah mutumin nan ba shi da imani na rantse da Allah mutumin nan ba shi da imani na rantse da Allah mutumin nan ba shi da imani akwai riwaya ta Abu Ya'la hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma huwa bi mu'min wallahi mutumin nan ba shi da imani ka magana tana da girma ƙila ya rasulallah man huwa sahabbai suka ce wane ne haka ya rasulallah mutumin nan da ka faɗa sau uku ba shi da imani kala sai annabi ya ce malla ya amanu jaruhu bawa'iqahu mutumin da makwabcinsa bai kukuta daga fitinarsa ba manzon Allah ya ce wannan mutumin wallahi wallahi wallahi ba shi da imani kuma ku lura malamai da bin diddigi sai da suka ɗauko kalmar da annabi ya faɗa suka yi mata wato sharha annabi ya ce malla ya amanu jaruhu bawa'iqahu manzon Allah bai ce malla ya amanu jaruhu sharrahu ba manzon Allah ya ce malla ya amanu jaruhu fitnatahu ba manzon Allah ya ce malla ya amanu jaruhu bawa'iqahu kalmar ba'iƙa ita ce mufradi jam'inta bawa'iq menene ba'iqa malamai suka ce ba'iƙa ta fi sharri ta fi fitina a harshen larabawa don haka annabi bai ɗauko sharri ba bai ɗauko kalmar fitina ba ya ce wanda makwabcinsa bai fitin bai kuɓuta daga ba'iƙarsa ba ba'iƙa kuwa ashai'ul muhlikul ladhi yu'ta babta larabawa in suka ce ba'iqa suna nufin bala'in da baya rage maka rai in bala'i ya same ka to dole sai ka mutu wannan fitinar ita ce larabawa suke kiranta ba'iqa sai annabi ya amfani da wannan kalma ya ce makwabcin da dan uwansa makwabcinsa bai kubuta daga ba'iƙarsa ba shi yasa malaman sunna suka ce don haka fitinar makwabci tana hallaka ɗan adam sau da yawa akwai mutanen da ke mutuwa baka sani ba fitinar makwabcinsu ne domin fitina da take hallaka ɗan adam ita ce larabawa suke kira ba'iƙa annabi ya yi amfani da ita ita ma ba'iƙar ba guda ɗaya ba ba hu fitintinunsa masu iya hallaka makwabci mutumin da yake da fitina ga makwabcinsa to wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi da imani don haka yasa ita wannan kalma duk inda ta fito a ƙur'ani za ka samu fitina ce mai girma aw hunna bima kasabu a suratu shura inda Allah ya amfani da wannan kalma mutumin da duk ya zama to fitinanne ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba shi da imani shin wannan mutumin ya kafirta tunda manzon Allah ya ce ba shi da imani malaman suna suka ce a bai kafirta ba abinda ake nufi da cewa ba shi da imani ya rasa reshe guda daga cikin rassa saba'in da tara din nan na imani amma ba imanin gaba ɗayansa ne ya rasa ba ka duba umdatul qari littafin ah, alhafizul aini a mujalladi na 22 shafi na 171 malamin ya ce wani maradu kamalar iman mutumin da ya zamanto fitinanne ne ga makwabtansa wannan mutumi ba shi da kamala na imani imaninsa bai cika ba wala shakka annahu ma'siya wal asi la yakunu kamilal iman babu shakka fitinar makwabta sako ne zunubi ne kuma duk mutumin da yake zunubi ba a kiransa mai cikakken imani don haka annabi ya yi amfani da wannan kalma saboda tsawatarwa ne malaman sunna suka ce amma fadin haka baya nuna cewa wannan mutumin kafiri Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqam kada ku manta duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba shi da imani malaman sunna suka tattaro hadisan da annabi ke cewa wani ba shi da imani suka auna sai suka gane cewa abin da ake nufi shine na kasar imani ba rabuwa da ita baki ɗayanta ba duk da haka wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba wannan ita ce matsala ta uku da ta kamata kowane musulmi ya sani game da zama da makwabci wanda yake cutar da makwabtansa wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba duba sahihu musu hadisi na saba'in da uku hadisin abu huraira la yadkhulu jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda duk makwabcinsa bai kubuta daga fitinarsa ba mutumin nan bai shiga aljanna ai Allah ya faɗa mana a suratul buruj innal ladina fatanu almu'minina innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minati innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabun عقودا النمل ولهم عذاب الحريق الله مدوكي يتي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات lallai waɗanda suke fitar da muminai maza da mata waɗanda suke fitinantar da muminai maza da mata sun malam ya tubu sannan ba su tuba ba har إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وأن سنة عذاب روت جهنم ولهم عذاب الحريق كما وأن سنة عذاب له براء الله شكاري هذا آية تتبتر da abin da manzon Allah ya faɗa annabi dai ya ce la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu wa wa'iqahu mutumin da makwabcinsa bai kukuta daga fitinarsa ba bai shiga aljanna Allah ya tabbatar da cewa innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu sharadin kenan wanda duk ya zama to fitinan ne bai tuba ba har mutuwarsa falahum adabu jahannam waɗannan suke samun azabar wutan jahannama al-imam an-nawawi yayi ma wannan hadisi sharhi shafu sahihi da mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da da 297 yace wannan mutumin anahu sallallahu alaihi wasallam ce, ba zai shiga a Janna saboda fitinar da makwabcinsa da ya yayi ma'anar manzon Allah la ya dukuluha waqta dukhul al-faizina a lokacin da masu rabo za su shiga aljanna idza futihat abwabuha lahum an bubbuda kofofin aljanna aka ce a zo a shiga masu rabo mu ne insha Allah aka ce su shiga aljanna wannan mutumin ban da shi ji al-imamu nawawi za a buɗe kofofin aljanna a kira masu imani a ce ku shiga aljanna to fitinan ne bai shiga bal yu'akhkhar ya zo zai shiga a ci a dakata ta sauran magana a kan kare. Allah shi kare al'imamu nawawi ya ce to amma al'amari na Allah yana gare shi ba ka da ikon hukunta cewa dan ya mutu yana fitinar da makwabtansa ba zai shiga aljanna wannan al'amari ne na Allah sun makar jaza ana iya masa sakayya wa qad ana iya yafe masa ma hudu a awwalan an tashi a filin hisabi Allah ya ce wuce aljanna saboda wani aiki da yayi can Allah madaukakin sarki ya kaunaci wannan aikin wa inna ma ta'awwalna hazaini ta'awilaini la anna qaddam qaddamna anna mazhab ahli al-haqq anna man mata ala at-tauhid musirrun ala al-kaba'iri fa huwa ta'ala aqidar ahlus sunna idan mutum ya mutu yana zunubi matukar dai ya mutu yana musulmi to baka da ikon ka hukunta cewa masa wuta ne in dai ya mutu da kalmar shahada akwai imani a zuciyarsa dan dai zunubi ma'asiya zunubi yake aikatawa aqidar ahlus sunna ita ce wajibi ne ka bar al'amarinsa ga Allah madaukaki in sha'a afa in Allah ya yi nufi yana iya yafe masa wa adkhalahu jannata awwalan da an tashi a hisabi sai a ce je ka aljanna wa in sha'a aqabahu in ku Allah ya yi nufi yana iya masa hukuma ya sa shi a jahannama thumma adkhalahu aljannata daga baya kuma Allah ya fitar da shi daga wutar jahannama din a dalilin ceto ya shigar da shi gidan aljanna so amma dai mutumin da duk ya mutu yana kuntata wa makwabta ya mutu da hadari a kansa abinda manzon Allah ya ce bai shiga aljanna don haka al-Imam Bukhari da al'imamu imam Muslim suka rubutu Abu Huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi ga musulmai yana ce musu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wanda duk yake fatan yake imani da Allah kuma yake yarda akwai ranar tashin kiyama to kada ya cutar da makwabcinsa domin cutar da makwabci yana kore samuwar fatan mutum ya samu kyakkyawar makoma a ranar tashin kiyama in dai kana da fatan shiga aljanna ba zai yiwu a samu kana cutar da makwabtanka ba ga hadisin da yake sahihul adabin mufrad hadisin abu huraira hadisi na 119 da silsilatu sahiha hadisi na 190 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wani misali wata rana ana zaune in ji abu huraira kila da biyu sai aka ce ya rasulullah inna fulanatan akwai wata mata ita wannan mata taqumu laila wa tasumu nahara tana kokarin nafifilu da dare tashi cikin dare a yi nafila abu ne mai wahala sai mai karfin imani musamman wanda ke tashi ya yi nafilan nan ba don ya samu duniya ba domin fitinar da ta samu da dama musulmai ba sa ibada cikin dare sai suna da bukata a wajen Allah ya tashi yana nafifilu da dare amma nafifilun nan ba wai yana yin su ne kawai saboda fatan ya samu rabo a kiyama ba yana yin su ne saboda yana da bukata a wajen Allah da zaran bukatan ta kau ba ya saki ta nafila cikin dare to ita wannan mata ba haka take ba aka ce wa manzon Allah ya rasulullah wannan mata tana nafil filu a cikin dare wata sumu nahara da rana ta yi azumi tana yawaita wannan ibada وتفعل وتفعل وتفعل وتصدق تنا ما بعد صدقة تنا كذا تنا كذا تنا كذا suna ta kirga ayyukanta masu kyau ga annabi Muhammad can a ƙarshe sai aka ce wa tu'zi jiranaha bi lisaniha amma tana cutar da makwabtanta da harshenta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce la khaira fiha babu alheri tare da wannan mata hiya min ahlin na tana cikin yan wuta shi yasa a wancan hadisi na abu huraira annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu har in kana fatan sallolinka su yi tasiri a kiyama azuminka ya yi tasiri sadakanka ka yi tasiri to ka zauna lafiya da makwabta ga matan da take ƙoƙarin ibada na dare da rana tana yawaita sadaka aka ba wa manzon Allah labarin ta aka ce amma tana cutar da makwabta da harshe manzon Allah ya ce babu alheri tare da ita ashe da sallanta yana da tasiri da azuminta yana da tasiri da sadakan da take yi yana da tasiri da manzon Allah bai ce la khaira fiha ba manzon Allah ya ce babu sauran alheri tare da wannan mata tunda har ba a zauna lafiya da ita ba ce. da jin haka sahabbai suka ce wa fulanatan tusalli maktuba to ga wata mata kuma ya rasulullah ita wannan mata tana kokarin sallar farilla amma fa tana da nauyin jiki don ba kowa yake iya kulawa da nafila ba wani Allah ya masa taimako yana kokarin nafilu nafila na sallah da nafila ta sashin azumi da nafila ta sashin zakka bi ma'ana yawaita sadaka amma wani bai samu wannan taimakon ba iyaka a yi farilla sallan azahar zai la'asar maghrib isha asuba zai amma nafilu nafilu wannan matan tana kulawa da farilla wata saddaku bi aswari sadaka cewa awara ba ta iya bada sadakan wani abin kirki sai dai matan nan duk da shike tana da karancin ibada aka ce wa manzon Allah wala tu'zi ahadan amma fa ana zaman lafiya da ita makwabta suna yaba mata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce hiya min ahlil janna wannan mata tana cikin yan aljanna اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام matsala ta hudu da ya kamata musulmai su sani game da zama da Allah maɗaukakin sarki yana tsine wa mutumin da yake cutar da makwabtansa babu shakka duk mutumin da yake cutar da makwabta Allah maɗaukaki yana tsine masa albarka Allah shi kare hadisin yana sunan abi dawud hadisi na dubu biyar 5153 kitabul adab da kuma sahihul adabil mufrad hadisi na da da ashirin hudu zuwa 125 abu huraira da abu juhaifa suka ba da labarin suka ce a zamanin annabi muhammad shakara julun ilan nabi jarahu wani mutum ya taso ya zo ga manzon allah ya rasulallah na kawo kuka game da na. me ya ku kani kaji mutumin nan ya fice ne ba zaman lafiya a tsakaninmu ba ni jin daɗin zama da shi annabi ya ce izhab wasu ka je ka yi hakuri ka ya rasulallah mutumin nan fitinan ne ka je ka yi hakuri ya rasulallah mutumin nan fitinarsa tana da girma sau uku annabi na cewa izhab fasbir ka je kai hakuri mutumin nan yana ce ya rasulullah damuwa ta da girma sai annabi ya ce to ga shawara yahmil mata'aka fa da'fu ala tariq ka je ka kwashe kayanka ka ka yashe gidanka ka kawo kan hanyar mutane ka zuba gado ne shimfiɗa katifa komai tukunya ka ɗebo duk abin da za ka iya ka kawo kan hanya ka zuba in kwashe kayana in kawo kan hanya mazan Allah ya ce na? idan ka yi haka faman marra bihi yal'anuhu duk wanda ya zo wucewa ya san dalilin makwabcinka ka dawo kan hanya da kayan ka zai tsine wa makwabcinka to annabi ya ba shi shawara shi ko sai ya tafi a riwaya ta abu huraira fan talaka ita sai mutumin ya tafi fa akhraja mata'ahu ya fito da kayansa fastama annasu alaihi a'a jama'a kuma aka taru lafiya wani yau kuma ma sha'anuka anya lafiya kuma ka kwaso kayan ka ka kawo kan hanya to kun ji ga labari lijarun yu'zini ina da makwabci da yake kuntata ne fa zakartu lin nabi na kai kuka na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai annabi yace in tali fa akhrij mata'aka ila tariq ka je ka kwashe kayanka ka kawo kan hanya ka zuba kowa ya ji haka sai ya ce manzon Allah ya ce ka dawo da kayanka kan hanya ce shi ya gaya ne lalle wannan fitinar su ta isa Allah ne masa kuma Allah ya kunyata shi fa ja'ala kullu man marra bihi duk wanda ya zo wucewa lafiya ka kawo kayan ka nan annabi ya ce in kawo saboda fitinan makwabci kai wannan makwabci ka fitinan ne ne Allah ya sa kowa ya wucewa haka nan labari ya isa ga makwabcin sai ya zo da kansa wade kai hakuri irji ila manzilika ka koma gida fa wallahi la uzika na ranji da Allah ban sake cutar da kai to addu'o'i sun yi masa yawa na kinuwa sai ya tashi zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ga makwabcin nasa fa kala yace ya rasulullahi ma laqitu minan nas ka samu labarin irin abin da mutane suka mun kuwa kowa ya zo wucewa ya ga kayan makwabci na akan hanya ya ce Allah ji ne min Allah wadare na fa kala annabi ce shi ka da mun inna la'anatallahi fawqa la'natihim ai tsinewar wanda Allah ya maka ta fi tsinuwar da mutane ma suka maka kamata yi a ce ka fi damuwa da tsinuwar Allah da take kanka fiye da ma tsinewar da mutane suke maka Allah shi kare sun makala ne shi ya ce ma wancan mutumin da ya kawo kukan ku fita Allah ya isar maka aunahu ya koma gida don haka sau ba sahabin annabi Muhammad sahihu al sahihul adabin mufrad hadisi na 127 yace ma min jarin yazlimu jarahu babu makwabcin da yake cutar da makwabcinsa wa yataharuhu hatta yahmilahu zalika ala an yakhruja min manzilihi saboda tsananin wa makwabci har mutumin ya bar gidansa idan aka samu haka to wannan mutumin illa halaka face al'amarinsa ƙarshen al'amarinsa shine halaka duk mutumin da fitinarsa ta sa makwabci ya bar gida a dalilinsa wannan mutumin ba zai gama da duniya lafiya ba me yasa saboda tsinuwar da Allah madaukaki yake masa اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام ta تبيار yana da kyau musulmai su sani cewa kyautata zamantakewa ɗin bai tsaya kan musulmai ba hatta kafirai in dai suna makwabtaka da kai wajibi ne ka kyautata zama da su saboda Allah madaukaki ya ce la yanhaakumullahu an alladhina an al lam min ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah madaukaki ya ce la yanhakum Allahu 'ala alladhina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku zama da zaman lafiya da kafiran da su yake ku ba yaki na addini ولم يخرجكم من دياركم yi dalilin fitar da ku daga gidajenku ba an tabarruhum wa tuksidu ilaihim Allah bai hana ku kyautata musu ku yi adalci gare su ba inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci kaga ashe kafiri in dai ba yaki akai da shi ba ko ko adawarsa ta bayyana ga musulmi wajibi ne musulmi ya kyautata zama da shi don haka alhafizul aini a cikin umdatul qari mujalladi na 22 shafi na 170 yace ismul jari yashmilu al-muslim wal kafira wal abid wal fasiqa was sadiq wal aduwa wal qariba wal baladiyya wal nafi'a wal dar wal qariba wal ajnabi wal aqrab daran wal abad alhafizul aini yana cikin malaman suna da farko Allah ya musu rahama ya ce kalma ta makwabci ta ƙunshi musulmi ta ƙunshi kafiri ta ƙunshi mai ibada ta ƙunshi fasiki abokinka ne makiyanka ne na kusa da kai ɗan gari ne ko na daji mai amfanar da kai ne ko mai cutar da kai gidansa kusa yake da naka ko yana da nisa kalma ta makwabci ta haɗe mutanen nan baki ɗaya don haka kada ka ce musulmi ne kaɗai za ka kyautata masa don kana makwabtaka da shi banda kafiri a karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka kyautata wa kafirin da yake makwabtaka da kai kamar yadda ke zama wajibi ka kyautata wa musulmi ko da a ce gidansa ba kusa yake da kai ba shi shine alhafizul aini yace waqtu lifa fi haddil jiwa malaman suna fahimtar su ta saba game da haddi na makwabtaka shin zuwa ina ne ake cewa makwabtanka sun kare in gari yana da girma a nan malaman suna fahimtar su ta saba na ali Allah shi kara masa yarda sahabin annabi muhammad ya ce man sami an nida'a fa huwa jaru wanda duk ya ji kiran sallah da aka yi a unguwa to yana cikin makwabtanka in dai aka yi kiran sallah har ya ji sauti to yana cikin makwabtanka in ji sayyidina ali zamanin su ma da babu lasifika Waƙila wasu malaman suna suka ce man sallama aka salata subhi fil masjid fa huwa jaru wanda har kuke sallar asubahi a masallaci guda da shi to makwabcin ka ne tunda har kuna sallah a wuri guda kuma sallah ta asuba domin sallar asubahi galibi yan gari ke yin ta ba ko ban yin ta har in kaga an yi sallar asubahi da mutum to zaunan ne mutukar ba tafiya ce ta zauta sai da shi ba amma kamar sallah ta azhar wani yana iya zuwa wucewa ya tsaya ko sallah ta la'asar ko magariba da isha'i sallah ta asubahi ita ke haɗa makwabta baki ɗaya a wuri guda don haka malaman sunna da dama suke cewa har idan kuna sallah a masallaci guda da mutum to makwabcinka ne aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta ce haƙƙul jiwari arba'una daran min kulli janibin hakki na makwabtaka yana kanka ka kirka gida arba'in ta kowane gefe wannan magana ta aisha ita ce fahimtar al-imam al-auza'i daga cikin malaman sunna na farko shi ma ya faɗi haka haka nan al-hasan al-basri shi ma ya faɗi haka ka duba al adab al-mufrad hadisi na 109 yace ka kirga gida 40 ta gabanka ka kirga gida 40 ta bayanka ka kirga gida 40 ta damanka ka kirga gida 40 ta hagunka duk waɗannan makwabtanka ne kaga ina ganin in ba dai birni ba to mutanen gari baki ɗayan su makwabta juna ne a fahimtar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma akwai hadisi wanda ke cewa arba'u na daran jaran gida arba'in in ka kirga su ne makwabtanka wannan hadisin bai inganta ba yana cikin silsilatu ba'ifa hadisi na 275 al-imam bukhari ya kafa hujja da aya ta suratun nisa akan cewa kafirai su ma wajibi ne a kyautata musu in ana mahuttaka da su musamman ya yi babi kitabul birri wasilati babul wisa'ati bil jari musamman ya yi babi na wasici game da makwabtaka ya kawo aya ta 36 ta suratun nisa inda Allah madaukaki yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana وابن القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الإمام البخاري ya kafa hujja da wannan aya ta 36 ta suratul nisa Allah madaukaki ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah ya ku musulmai kada ku yi shirka da Allah da komai wa bil walidayni ihsana game da iyaye a kyautata musu farko wajibi ne a kyautata ibada ga Allah madaukaki kuma a nisanci shirka waɗannan su ne gimshiki na ibadar mutum a duniyar nan ibada da nisantar shirka matukar mutum bai bauta ma Allah ba to hakika dukkan abin da ya aikata ba ya samun riba a kansa a ranar tashin kiyama kuma in kai ibadan baka nisanci shirka ba kayi ibadar banza nan ko baka da rabo a kanta a ranar tashin kiyama shi yasa Allah madaukaki yake farawa da su idan za a yi magana akan hakkoki wajibi ne a kula da hakki mafi girma shine hakkin Allah madaukaki a bauta ma Allah ya zamanto kuma ba a yi shirka da Allah madaukaki ta wajen ibada ba sannan Allah madaukaki ya kawo hakki na biyu wa bil walidaini ihsana Allah madaukaki ya ce game da iyaye kuma a kyautata musu wal yatama wal واليتامى wal jari ذي kurba. والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم sannan Allah ya jera wasu mutane waɗannan a kyautata musu wabilin kurba wanda yake makusancinka danginka na jini ka kyautata masa wanka ne kaninka kawunka babbanka kakanka da sauransu waɗanda ɗan uwa ne na jini gare ka ka kyautata musu wal yatama marayu su ma a kyautata musu wal masaki talakawa a kyautata musu sai Allah ya ware makwabta ya maimaita kalmomi daban-daban saboda bambancin siffofinsu wal jari qurba makwabci na kusa da kai wal jari junubi makwabci na nesa wasahibi bil jambi abokin zama wanda yake gefen ka ko da yaushe wani nisabili da ɗan tafiya shine matafiyi waɗannan a kyautata musu ma malakat aymanukum da kuma bayan ku inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura lallai Allah bai son mutum mai girman kai mai yin takama da alfahari Allah shi kare in ka duba balagatul qur'an a mujallar na shafi na tara. malaman sunna sun ɗauki waɗannan kalmomi suka ba su fassara Allah madaukaki ya ce a kyautata ma aljaru zil qurba wane ne aljaru zil makwabci na kusa malaman suna suke cewa shine mutumin da gidansa yake kusa da kai sannan addinin ku guda ɗaya ne to wannan makwabci ne na kusa da kai ta kowane fuska aljarun junubi makwabci na nesa ba shi da mutumin da gidanku yana kusa da juna amma addininku daban-daban ne wa sahibi bil jambi aboki na gefen kafa suka ce wanda wani dalili ya haɗa ku imma alhirfa sana'a guda ce ta haɗa ku a dalilin sana'an nan ne kuke haduwa da zarar an tashi sai ku rabu ko ko rafiqun eh, bitore kana cikin tafiya ne ka haɗu da wannan mutumi kuka shiga mota guda to shi ma a sahibu bil jambi aboki ne wato makwabci ne na gefenka ko ko mutum ne karatu ya haɗa ku kun yi makaranta guda kuna zama ku kusa to shi ma wajibi ne ka kyautata masa bayan al'imam bukhari ya kawo wannan aya ta suratun nisa sai ya kawo hadisin abdullahi bin amr wanda al'imam muslim ma ya rawaito shi hadisi na 2624 al-imam abu dawud ya ruwaito da al-imam tirmizi da ibn majah wato malaman sunna duka sun ruwaito wannan hadisi in banda al-imam nasa'i al-imam al-bukhari ya kawo hadisin abdullahi bin umar zubihat lahu shatun fi ahlihi wata rana abdullahi bin amrin sahabi manzon Allah ne an yanka akuya a gidansa falan ma ja a lokacin da ya dawo sai ya ce a hadaitun na yahudi ko dai naman nan na akuya da aka yanka an ba wa makwabcinmu ba yahudan nan kuwa sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dai musulmi ba shi da makiyin da ya wuce ba yahudi kuma in imani ne ba ka haɗa imaninka da imanin sahabin annabi muhammad sahabin manzon Allah ya dawo gida ya taras da an yanka akuya yake tambaya shin kun ba wa makwabcinmu ba yahudan nan naman kuwa akwai riwaya da take sahihul arabil mufrad hadisi na 128 tana irwaqul galil hadisi na 891 mujahid wanda tabi'i ne yace kuntu inda abdullah inda abdullah bin amr na kasance a majalisin sahabin annabi muhammad abdullah bin amr in ji wannan tabi'i mujahid yace ina majalisin abdullahi bin amri wa gulamuhu yaslahu shatan abdullahi bin amr yana da wani bawa bawan ya yanka akuya ta abdullahi bin amr yana fedewa faƙala sai abdullahi bin amr yace ya gulam ya kai yaro idan faragta idan ka gama fede wannan akuya fabda bi jarin al-yahudi sai ka fara yanka nama ka ba wa makwabcin mun nan ba yahudi kafin a yi rabu ka fara ba wa makwabcin mun nan to a majalisi ne ya faɗi wannan magana majalisin karantar mansa abdullah bin amr sahabin annabi muhammad abin ya auku baya da suwar manzon allah mujahid ya ce to a wannan majalisi yake gaya ma bawansa in ya gama fedar akuyan naman a yanka a fara ba mu bayahudan da makwabtan makwabcinsu faƙala rajulun min akwai wani mutum daga cikin almajiran abdullahi bin amrin yana zaune sai ce al-yahudiyya asbahakallahu ba yahude za a fara ba mu naman akuya Allah shi gyara aikin malam mutum yake tambaya menene dalili قال شيخ عبد الله بن عمرو يجي اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجاري ناجي النبي انا وصيتي game da kulawa da hakki na makwabci hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrisuhu saboda tsananin wasicin annabi muhammad game da hakki na makwabci sai da mun sahabbai muka ji tsoro koko muka yi tamani za a sa makwabci cikin masu gado saboda tsananin wasicin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi game da hakki na makwabci wannan hadisi na abdullahi bin amr akwai makamancinsa wanda aisha da abu umamat al da abu huraira da abdullahi bin umar suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya tana cikin sahihul bukhari sunan abi dawud sunan tirmidhi annabi da kansa yake cewa ma la jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu mala'ika jibril bai gushe ba yana ta mu wasiya ka kula da hakki na makwabci a kula da hakki na makwabci annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai da nayi tamanin za a samu makwabci cikin masu gado in ka mutu makwabci zai gaje ka saboda tsananin wasiya ta mala'ika jibrilu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma hadisin abdullahi bin amr din nan baya nuna cewa a fifita kafiri uh, akan musulmi duk da cewa abdullahi bin amr ya ce a fara ba ma makwabci ya yi haka ne saboda ya zama shimfiɗa akan wata karantarwa da zai yi game da wani hadisi da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin akwai hadisin Aisha yana cikin sahihul Bukhari hadisi na 620 Aisha ta tambayi annabi Muhammad tun da wajibi ne a kyautata wa makwabta Aisha ta ce ya Rasulallah inna li jaraini ina da makwabta guda biyu fa'ila ayyuhuma a ah, fa'ila ayyuhuma uhdiya waye zan fara ba ma kyauta waye kamata in fara kyautata ma in fifita cikin makwabta na guda biyu din nan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila aqrabihi ma miki baban wanda kofar gidansa ta fi kusa da naki makwabcin da kofar gidansa ta fi kusa da naka shi ne makwabcin da ya fi cancanta ka kyautata masa wanda ibnu hajar akan haka cikin sharhin wannan hadisin a fathul bari mujallar na goma shafi ɗari biyar da tara ya ce alhikmatu fihi an ba. ya rama ya da kudu bai ta jarihi min hadiyya wa gairiha wanda ya fi kusa da gidanka ya fi ganin abin da ke shiga gidanka wanda ya fi kusa da gidanka ya fi ganin abin da ke shiga gidanka saboda haka ya fi sa ido a kai da khilafil abad banda na nesa shi wannan yana kusa da kai kofarsa tana kusa da taka don haka abin da ke shiga gidanka yana gani abin da ke fita yana gani kaga ya sa ido kenan don haka idan alhairi ya shigo tunda ya gani ya kamata shi ya cancanta a kyautata masa wal aqrabu asra'u ijaba lima yaqulu jarihi min al muhimmat ibn hajar ya ce sannan makwabcinka da ya fi kusa da kai shine wanda aka fi tamanin a samu gudunmawarsa in wata rigima ta same ka idan mutum ya shiga wata fitina yana neman taimako yana neman ɗauki wanda ya fi kusa da shi shine wanda ya fi cancanta ya kai masa ɗauki wala siyama fi aukatil gafla musamman kamar cikin dare to ashe kaga wanda ya fi kusa da kai ɗinnan. nan wanda shi ne yake kai maka ɗauki da farko idan fitina ta same ka shi ya fi cancantar ka fi kyautata masa a sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ita wannan kyauta yana da kyau a yawaita ta ba wai sau ɗaya ne za ka yi kyautan kuma sai bari ba akwai hadisai da dama kamar hadisin al-imam muslim hadisi na 625 hadisin abu zarri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya abazarri ya kai abazarri idza tabakta marqa idan ka dafa mu ce ganda shine ba kullum ake dafawa ba ko duk da aka ce an dafa nama fa aksir aha to a yawaita ruwan a cika tukunya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wata ahajji na jiranaka ka kula da makwabtanka a san musu a wata riwayar manzon Allah ya ce sun manzur ahla baitin min jiranika sai ka duba cikin makwabtanka ba duka ba dan ba ka iya ciyar da makwabtanka baki daya ka duba cikin su fa asibuhum minha bi ma'rufin sai ka dan san musu wani abu wanda wannan sunna wani malami na je yana nasiha yace sunnan nan ta kusa ta bace a cikin musulmai a ce musulmi ya dafa nama ranar da aka girka nama a gidansa zai san ma makwabta wannan sunna ta kusa bacewa Allah ka samu iya raya ta akwai wata riwaya tana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1368 annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma abu zarri bane kadai ya gaya masa habbai ne baki ɗayan su manzon Allah ya ce musu idza tabakha ahadukum idran falyukthir idan ɗayan ku ya ɗora tukunya aka dafa nama to a yawaita roman a sa ruwa da yawa sun ma liyunawil jarahu sannan ya samu makwabcinsa wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tabaqtumul lahma fa aksirul maraqa fa innahu awsa'u lil jiran idan ɗayanku ya dafa nama to ya yawaita ruwan saboda ya wadaci makwabcinsa ga riwayar Aisha da Abu Huraira da Abu Zarr gifari yana cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya nisa al-muslimati a wata riwaya ya nisa al-mu'minati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fi sinatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku matan musulmai ya ku matan masu imani kada makwabciya ta raina kyauta ga makwabciyarta ko da kofatan akuya ne kofatan akuya ne ba a ci kada a raina ba da kyauta ashe ana son a yawaita mu yawaita tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen sashin alhairi abinda zai sa ka yawaita alhairi ga makwabtanka shine hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito yana cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2009 annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi a ranar tashin kiyama in aka tara abokai wanda ya fi alkhairi shi ne wanda ya fi kyautatawa abokan nasa idan aka tara makwabta wanda ya fi daraja a wajen Allah shi ne wanda ya fi kyautatawa makwabtansa ashe Allah madaukaki kana samun kima ne a wajensa ta wajen halinka Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi darin buqam mas'ala ta shida da ya kamata musulmai su sani game da hakki na makwabtaka kyautatawa makwabci din nan yakan zama wajibi wajen ciyar da shi saboda hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam misalin su shine hadisin abdullahi bin abbas hadisi ingantacce a cikin silsilatu sahiha hadisi na 149 da sahihul adab mufrad hadisi na 112 Abdullah bin Abbas ya ce sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah yana cewa laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'un ila jambihi mutumin da ya koshi makwabcinsa ya kwana da yunwa a gefen ta wannan mutumin ba shi da imani akwai riwaya ta Anas bin Malik tana cikin sahihu Jami'i Sagir annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma amana bi man bata shaba'an wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lam wanda duk ya kwana a koshe makwabcinsa ya kwana da yunwa a sa a kusa da shi sai da ya ce kuma alhali yana sane wannan mutumin bai yi imani da ni ba wanda ya kwana a ƙoshe makwabcinsa ya kwana da yunwa ya san makwabcin ya kwana da yunwa wanda mutumin bai yi imani da ni ba in ji annabi muhammad ga hadisin Abdullahi bin umar yana sahihul adabin mufar hadisi na 111 silsilatu sahiha hadisi na 2646 abdullahi bin umar ya ce laqad ata alaina zamanu yau ga wani zamani ya zo mana wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim sule ya fi dan uwantaka tsakaninka da musulmi abdullahi dan umar sahabin annabi muhammad ya ce oh, yau ga zamani ya zo wanda sulan azurfa da sulan zinare wai darajar su ya fi darajar ɗan uwanka musulmi sun matsala a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah yana da rai darajar yan uwantaka tsakanin musulmi da musulmi ya fi darajar kuɗi na zinare da azurfa amma al'ana amma a yau addinin naru wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihi muslim yau gashi an waye gari sulan azurfa da sulan zinari darajar su ya fi ga mutum musulmi akan dan uwansa musulmi Abinda mamaki abdullahi bin umar yake faɗa wato bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zamanin manzon Allah yana da rai Musa sahabbai a wannan lokaci yan uwantakan da ke tsakanin mu karfinsa ya fi na kuɗi yau kuma an waye gari tasirin kuɗi a zuciyar musulmi ya fi tasirin yan uwantakan musulunci sannan sai ya kawo hadisin nan ya ce itun nabiya ya kudu na ji annabi yana cewa ni da ni ba in ji annabi Muhammad ga hadisin Abdullah bin Umar yana sahihul adab al-mufrad hadisi na 111 silsilatu sahiha hadisi na 2646 Abdullah bin Umar ya ce laqad ata alaina zamanun yau ga wani zamani ya zo mana وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم سلي يا هي وانتكا زكانك دا مسلمي عبد الله بن عمر صحابي النبي محمد ya ce yau ga zamani ya zo wanda sulan azurfa da sulan zinare wai su ya fi darajar ɗan uwanka musulmi sun mal'ana Eh, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah yana da rai darajar yan uwantaka tsakanin musulmi da musulmi ya fi darajar kuɗi na zinari da azurfa amma al'ana amma a yau addinin naru wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihi muslim yau gashi an waye gari sulan azurfa da sulan zinari darajar su ya fi ga mutum musulmi akan dan uwansa musulmi abin da mamaki a bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zamanin manzon Allah yana da rai Musa sahabbai a wannan lokaci yan uwantakan da ke tsakanin mu karfinsa ya fi na kuɗi yau kuma an waye gari tasirin kuɗi a zuciyar musulmi ya fi tasirin yan uwantakan musulunci sannan sai ya kawo hadisin nan yace sami itun nabiyya yaqulu na ji annabi yana cewa kan min jari makwabci nawa ne muta'alliqin bi jarihi yawmal qiyama ranar tashin kiyama in aka tara mutane a filin hisabi makwabci zai tashi ya makula makwabcinsa ya kudu yana cewa ya rab ya ubangiji haza aglaka baba huduni a amarufahu in aka tashi a filin hisabi makwabci zai kama makwabcinsa ya rike wuyansa sannan ya ce ya Allah kaga wannan makwabcin nawa kama kofar gidansa ya ya kulle alhairin gaba ɗaya baya isowa gare ni ka tambaye shi da ni in ji abdullahi dan umar ya ce kusan da sanin haka shi yasa muhammad Nasiru dinin albani Allah ya masa rahama a littafin sa silsilatu sahiha mujalladi na farko shafi na farko juz'i na farko shafi 180 yace wa fil hadisi kun ga wannan hadisin a cikin sa muna samun darasi dalilun wadihun akwai dalili a filin karara ala annahu ya harumu alal jaril ganiyi an yada a jiranahu ja'i'i haramun ne ga mutum yana da wadata ya kyale makwabtansa su kwana da yunwa wannan hadisin a fili yana nuna mana haka fa yajibu alayhi an yuqaddima ilayhi ma yadfa'u bihi ju'a wajibi ne tunda kana da wadata ka ba wa makwabtanka abin da za su ture yunwan nan da shi wa kadhalika ma yaktasu bihi in kanu uratan in makwabtanka ba su da kayan sawa wajibi ne ka ba su kayan da za su sa wa nahu zalika min ad-daruriyat fa fil hadisi isharatun wannan hadisi yana mana ishara ila anna fil mali haqqan siwa zakat kar ka dauka zakka ce kadai wajibi akan dukiya akwai wani haƙƙi shine haƙƙi na makwabtaka fala yazunnu al-aghniya kada mawadata su yi tamani annahum qad bari'at zimmatuhum bi ikhrajihim zakat amwalihim sanawiyya kada mutum dan yana fidda zakka duk shekara yayi tamani shikenan ba sauran wajibi a kansa بل عليهم حقوق أخرى لظروف وحالات طارئة akwai wasu haƙoƙi da suke wajaba akan mawadata in dalili ya samu min alwajib alaihim alqiyamu biha wajibi ne akan su su tsaye waɗannan haƙoƙin wa illa dakhalu fi wa'idi qawlihi ta'ala in ba haka ba to suna shiga ƙarƙashin aya ta suratul tauba آية 34 الله يكتيوا والذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce idan mawadata ba su tsaye waɗannan harkokin ba to ba suna shiga ƙarƙashin waɗannan ayoyi na suratu tauba والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله Allah ya ce mawadata da suke adana zinari da azurfa sun ki ɗaukan dukiyansu su yi hidima da ita ta hanyar Allah fa bashirhum bi azabin Ali, kai musu albishir akwai wata azaba mai raɗaɗi da aka musu tadadi a ranar kiyama yawma yuhma alaiha ranar da ake soya wannan dukiyar fi nari jahannam a cikin wutar jahannama fatukwa biha jibahukum wa junubukum wa zuhurukum a manna dukiyan a fuskokin su da sassan su da bayansu an soya dukiyar a wutar jahannama ana manna ta a jikin mai ita Allah shi kare kuma ba a tsaya haka ba ana ce musu hada ma kanastum li anfusikum ina ce wannan dukiyar ce kuka dinga adanawa a duniya fa kuma kuntum taknizuni sai ku dandan abinda kuke ta adanawa Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi darin muqam matsala ta karshe matsala ta bakwai wacce ya kamata mu sani game da haƙƙi na makwabtaka malaman sunna suna cewa cutar da makwabci yana cikin alkaba'ir mafi girman zunubai a wajen Allah madaukaki wajibi ne kowane musulmi ya sani min kaba'ir zunub zunubai ne da bai kamata a ce musulmi bai san da su ba zunubai mafi girma a karantarwar annabi muhammad cutar da makwabci yana cikinsu akwai hadisi wanda al'imam al-bukhari ya ruwaito hadisi na 4477 al'imam muslim ya ruwaito hadisi na 86 al'imam tirmidhi ya ruwaito hadisi na 432 al-imam abu dawud ya rawaito hadisi ne 2293 al-imam an-nasa'i ya rawaito hadisi ne 89 abdullahi dan mas'ud sahabin manzon Allah ya ce su ilan nabiyu an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi masa tambaya ayyu zambi a'azam ya rasulallah wani zunubi ne ya fi girma a wajen Allah kala sai manzon Allah ya ce an ta ja'ala lillahi niddan wa zunubin da yafi girma shine a ce ka sa ma Allah kishiya ka yi ma Allah kishiya alhali Allah nan ya halicce ka aka waye gari ka masa shirka kila kuma ai ya rasulullah mun ji zunubin da yafi girma shirka da Allah sai kuma قال سيمون an يجي أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ka kashe ɗanka don tsoron kar ya ci abinci tare da kai malamai da dama suna sanya family planning a karkashin wannan guri ciyar da ɗanka ya sa ka kashe shi zunubi na biyu kenan daga ka sai shi kila sun ba ai sai wanda kuma ya rasu lalla sai manzon Allah